Yes. Oh. me era montana porque el Black Label le hicieron tan bueno, brother. Te pone bien bellaco. Oye, que yo no estoy fumando porque el social me te arranca, pero a ti te pongo a beber de la blanca. Tú sabes, de la 602, la que conoció mezclan un super no Oh. Papi, nos vamos para, pa tú sabes la discoteca que brinca, brinca. que lo hacemos fácil, papi. Y siente el bajo del fucking reggaetón. Si tienes calor, que se joda, quítate el maor y quédate en pelota pa' que veas como el nene está sota. Si perrea, yo perreo y te lo pongo en la carota. Completo, sí que tómalo. trágatela, tom, tom, tómalo, trágatela. Dale, trágatela, tómalo, trágatela. Dale, tom, tom, tómalo, trágatela. Dale, trágatela, tómalo, trágatela. Dale, tom, tom, tómalo, tracatela trágatela. Tom, tom, tómalo, tómalo, tómalo, trágatela. Ahora Mucho humo, mucho blon, mucho sexo. Veía que un intenso perreo a lo caco lento. Lento. Pero violento, pa' que sienta el venoso duro y bien adentro. Mucho humo, mucho blon, mucho sexo. bella que un intenso perreo a lo caco lento. Lecho, Pero violento, para que se el de duro y bien adentro. A mí me gusta como esa nalga brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, como esa nalga brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, como esa nalga brinca, chula moviendo ese culo, brinca, brinca, brinca, como esa nalga brinca, chula moviendo ese culo, brinca. No que lo hacemos fácil.